var goda tider i skogen i slutet på 50-talet. Vi jobba med yxa och svans, förtjänsten var god i länet. Från Pajala till Kalix, från Vollerim och Älvsbyn. Vi sjöng och spela' på lördagskvällen. Men tiderna förändras. Jägmästaren kom till hygget med nya order en dag Mäki har klagat på kärlkramp Mäki kan gå härifrån Nilsson som kör vårt timmer kan ta sin häst och gå Vi måste möta den nya tiden Det bör Nilsson förstå Andersson kan stanna Han är ju ung och frisk Men kräv inte högre lön För då kan han också gå vi rationaliserar, vi sätter in nya maskiner Virkeslastare, motorsåg, vi drar in på lönekontot Så knäckte de grabb efter grabb Så härjade de fritt i vårt lag De tog minst en grabb varje dag men där hemma sa min gumma Vore jag i era kläder så skulle jag skjuta den där herrn jag skulle skjutan så han dog Ni tvingar våra män Riskera liv och lem För dålig lön och stress Sen tar ni bort dem en och en Så kunde man höra en dag Över hela detta län hur alla sågarna tystna Från Pajala till Kalix Från Bollerim och Älvsbyn Hördes samma starka röst Nu har det gått för långt Ni sänker våran lön och driver bort vår ungdom i kraft av eran makt. Och om det är mot lagen att kämpa för sin rätt då är det inte jobbarns lag, då tar vi ändå våran rätt.